Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 19-ն է, տարվա 353-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1909 թվականի այսօրը ստեղծվեց Borussia Dortmund գերմանական ֆուտբոլային ակումբը։ 1944 թվականի հենց այսօրը լույս տեսավ ֆրանսիական Le Monde օրաթերթի առաջին համարը։ 1946 թվականին սկսվեց Հնդկաչինյան պատերազմը Ֆրանսիական միության եւ Վիետնամի դեմոկրատական հանրապետության միջև։ 1997 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Ջեյմս Քեմերոնի Տիտանիկ ֆիլմի պրեմիերան, որը դարձավ 20-րդ դարի ամենաշահութաբեր ֆիլմը, ստանալով 11 Օսկար։ այսօրը ծնվել են 1700 թվականին ֆրանսիացի հոգևորական եւ ֆիզիկոս Ֆրանսիայի գիտությունների ակադեմիայի անդամ Ժան Անտուան Նոլեն 1906 թվականին հայ մաթեմատիկոս, ակադեմիկոս եւ մանկավար Արտաշես Շահինյանը 1915 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի երգչուհի Էդիթ Պիաֆը Ֆրանսիայի ազգային եւ միջազգային տաղանդավոր երգչուհի Edith Piaf-ը հայտնի է որպես Ֆրանսիայի ազգային եւ միջազգային տաղանդավոր երգչուհի։ Piaf-ի մատուցած երաժշտությունը հաճախ ինքնակենսագրական բնույթ ուներ։ Piaf-ը մասնակիտացված էր շանսոն ժանրում, կատարում էր սիրային տխուր բալադներ կորստի եւ թախիծի մասին։ Piaf-ը հայտնի է որպես 20-րդ դարի ամենանշանավոր կատարողներից մեկը։ 1928 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հասարակական քաղաքական գործիչ հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության անդամ Հրայր Մարուխյանը։ 1949 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Վրույր Հարությունյանը, 1963 թվականին գերմանացի դերասան Թիլ Շվայգերը, 1986 թվականին ուկրաինացի շախմատիստ գրոսմայստեր Յուրի Գրիվորուչկոն։ 1964 թվականի այսօրն է ծնվել լիտվացի նշանավոր բասկետբոլիստ Արվիդաս Սաբոնիսը։ Նա աշխարհի Եվրոպայի եւ Օլիմպիական չեմպիոն է։ 7 անգամ ճանաչվել է Եվրոպայի տարվա լավագույն բասկետբոլիստ։ Բասկետբոլի միջազգային ֆեդերացիայի Փարքի սրահի անդամ է։ Շահինյանի աշխատանքներով Հայաստանում սկիզբ են դրվել մաթեմատիկայի բնագավառի համակարգված գիտական հետազոտություններին։ Շահինյանի աշխատանքներով Հայաստանում սկիզբ են դրվել մաթեմատիկայի բնագավառի համակարգված գիտական հետազոտությունները։ Զբաղվել է մաթեմատիկական անալիզում ֆունկցիաների մոտավորության տեսությամբ, կոմպլեքս փոփոխական ֆունկցիաների տեսությամբ։ Նրա աշխատանքները վերաբերում են կոմպլեքս դիրույթում մոտավորությունների տեսությանը, կոմպլեքս եւ իրական փոփոխականների ֆունկցիաների տեսության մի շարք նոր ուղությունների։ Ֆունկցիաների տեսության բնագավառում Շահինյանի ներդրումները միջազգային ճանաչում են ստացել։ Շահինյանի անունով են կոչվել Երևանի պետական համասարանի կից իր նախաձեռնությամբ ստեղծված ֆիզմատ թեկումով ֆիզմատ դպրոցը։ Փողոցներ Երևանում եւ Գյումրիում 1999 թվականին Գյումրիում կանգնեցվել է հուշակոթող։ 1978 թվականին Երևանի պետական համասարանում սահմանվել է Շահինյանի անվան կրթաթոշակ։ Այսօր դեկտեմբերի 19 է։ Տարվա ավարտի մնաց 12 օր։